вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у далей ўсё залежыць ад твайго уяўлення можа быць ён і не араб а косаўскі албанец або турак з прадмесця франкфурта так ці інакш гэты чалавек жывы вобраз сваёй не надта прывабнай краіны кожны чалавек на чужыне гэта вобраз свайго краю спачатку калі чалавек проста з'яўляецца ў полі зроку іншаземцаў ягоны край стварае яму вобраз пасля калі завязалася гаворка або штосьці ўчынілася ўжо чалавек стварае вобраз свайму краю і гэтыя простыя на першы погляд ісціны бываюць важнейшыя за хітрасплятенні палітыкаў ды іміджмейкераў беларус заўважны на вуліцах лёндана або вашынгтона нельга сказаць каб ён вылучаўся з натоўпу лепшымі якасцямі хутчэй наадварот а загаворыць і ўсё можа пайсці інакш у невялікіх нацыяў з высокім узроўнем самасвядомасці звычайна такія рэчы культавыя кожны літовец дзе небудзь у солтлейк сіді або ў баранавічах ведае што гледзячы на яго будуць выносіць уражанне ад літвы вобраз свае краіны які беларусы ствараюць за мяжой у цяперашнія летнія часы раз'ездаў стаўся тэмай нашай перадачы Thank you. прыватныя рэчы з пачутага убачанага прачытанага мы штосьці засвойваем а штосьці не здаецца аднаму богу вядома чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важе нават не затрымліваецца ў галаве гэтак мы прысвойваем прыўлашчваем прыватызуем свет і ягоную культуру у з'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Нячаста нашыя землякі наўмысна правакуюць цікавасць замежнікаў да Беларусі. Сяржук сокалу воюш звычайна робіць менавіта так. Але гэтым разам ён распавядае пра пачуцці не беларуса, а чарнаскурага амерыканца. Неяк гадоў з 10 таму малады хлопец беларус, які прыехаў на пагасціны ў нью-йорк, захацеў набыць відэакамеру. Ён перапісаў са свайго ж нататніка нумар мадэлі на паперку, знайшоў адпаведную сваім грашам недарагую краму і пасля доўгага дыялёгу на пальцах з чарнаскурым гандляром вярнуўся з набыткам. На жаль, шчасце маладзёна было нядоўгім. Толькі цяпер небарака заўважыў, што камера была не тая а вінаваты ў гэтым быў ён сам. Нумар мадэлі, які ён занатаваў на паперку, быў на адзін нуль карацейшым, чым у нататніку. Цяпер камеру трэба было мяняць. У ЗША, калі гаварыць пра нармальныя крамы, такая замена справа звычайная. Але ў гэтым выпадку крама была танная, а законы ў такіх крамах маюць свае асаблівасці. Карацей трэба было як мінімум мець чалавека з добрай ангельскай мовай. Хлопец звярнуўся да маёй будучай жонкі і раніцай наступнага дня мы ў трох выправіліся ратаваць сітуацыю. Гандляр, як і трэба было чакаць, напачатку адмовіўся нават размаўляць на гэтую тэму. Праз нейкі час ён палагаднеў, а пад ціскам аргументу, што ягоны пакупнік прыехаў з далёкай краіны і таму, маўляў, не мог слушна растлумачыць, што хацеў, і нагул здаўся. Камера была амаль замененая, але, гандляр попрасіў разам з камерай і упакоўку скрынку якая яшчэ учора была кінутая ў сметніцу без скрынкі я не змагу яе прадать подвёў под перамовамі рысу чарнаскуры каб пераскочыць гэты нечаканы бар'ер спатрэбілася яшчэ гадзіна нарэшце пасля чарговага аргументу з нашага боку гандляр на хвілінку задумаўся і капітуляваў Ужо на вуліцы я пацікавіўся ў ганны што яна такое яму сказала «Нічого такого», – отказала Ганна. «Я просто запиталася, що після всього гэтага будуть думати про Америку і американців на Білорусі?» «Божечки», – подумав я, – «некий гандляр станної крами на брудній вулиці, який пратує Білорусь, навіть ніколи і не чув, прийняв гэткий смішний аргумент?» «Да яка мені розніця, що будуть думати про нас у Америці, коли б гэткая ситуація здарилася на Білорусі, а гандляром був я?» Мы ж са школы навучаныя, што звярыныя законы капіталістычнага бізнесу вышэй, чымся нейкая там маральнасць, спагада, адным словом паэзія. Напэўна, цяпер той чарнаскуры працягвае свой бізнес у поўнай свядомасці, што ўсе беларусы балваны, але пра ягоную краіну думаюць добра. На шчасце, мы не ўсе балваны. І, на жаль, не ўсе думаем пра Амерыку добра. Ну а што ж амерыканцы на агул? Бальшыня з іх яшчэ колькі гадоў таму нават не падазравала пра існаванне нашай краіны і нашага народу. Цяпер беларускі прэзідэнт кінуў промень святла ў гэтую цемру. І баюся, што нас, як у выпадку з гандляром, ізноў больш уважаюць за балвануў. Гэта, вядома, перабольшанне, але яно толькі падкрэслівае праблему. Сяржук сокалаў воюш звычайна дэманструе сваю прыналежнасць да Беларусі у связку с гэтым мне згадваецца один мой прыятель які сёлета заехаў у америку и там нідзе ніколі не здымаў з вопраткі бэдж на якім значылася ягонае прозвішча і слова беларусь Праўда, такое раўнівае стаўленне да сваіх нацыянальных, скажам так, абавязкаў, на жаль, не надта характэрнае для беларусаў за мяжой у параўнанні з іншымі народамі часам патрыятычныя ўчынкі нашых землякоў набываюць нейкі вычварны выгляд з цалкам адваротным эфектам як гэта нядаўна здарылася ў літве дзе беларускага дыплямата выкрылі на крадзяжы старасветскіх кніг пра гэта нам распавядзе сергей харэўскі краў дыпламат з патрыятычных матываў а паколькі гутарка ідзе пра кнігі дык пры ўсёй іранічнасці сітуацыі мы вырашылі паставіць гэты сюжэт у рэцэнзійную рубрыку опус цытату опус цытатум Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася, Чаму? як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў. Што вы параеце іншым? Да тае пары, пакуль мы не аднавілі свае дзяржавы, беларусы выклікалі ў літоўцаў сімпатыю. Маўляў, разумныя, спакойныя, адукаваныя, таксама хочуць людзьмі звацца. Калі ж у нацыі ёсць дзяржава, у ёй як у збіральным люстры адбіваюцца рысы тая нацыі як бы ні звалася дзяржава савецкі саюз напрыклад на захадзе заўсёды называлі рассеяй у памяці літоўцаў ссср назаўсёды застанецца імперыяй зла рб якая пачыналася як спрадвечная суседка э, з гэткім самым старадаўнім гербам за апошнія гады пераўтварылася ў штосьці няўцямнае і больш непрыемная, чым сімпатычная. Літоўцы бачаць на поўдні дзяржаву, у якой увасабляюцца жаданні прагнаных з літвы ў 91 годзе платфармістаў і амонаўцаў. Сімпатыі змяніліся ў лепшым выпадку абыякавасцю. Сапраўды, як растлумачыць, навошта літоўцам падтрымліваць беларускую культуру вільні, калі яна не патрэбная ў менску сёння ў вільні калі згадваюць пра беларусь то толькі ў звязку з чарговымі выбрыкамі лукашэнкі што ведаюць у літве пра сённяшнюю беларускую культуру амаль нічога калі ў вільні адбылася прэзентацыя кнігі беластатчанаў сакрата яновича і лявона тарасевіча што выйшло в італіі у газетах з'явіліся недарэчныя загалоўкі італьянцы цэняць беларускіх дысідэнтаў млявая цікавасць літоўскай публікі да беларусі была падагрэтая нядаўна зусім нечаканым чынам 6 чэрвеня нумар газеты літувоз рітас адкрыўся скандалам вакол пасольства беларусі якое займалася кантрабандай старадаўніх кніг скрадзеных з віленскіх бібліятэкаў як паведаміла газета работнікі дзяржбяспекі літвы летась не далі вывесці з вільні две кнігі 16 стагоддзя -го статут и трибунал Великого князства. Аферами со старосветскими книгами займались и белорусские дипломаты, покуль их деятельность не перепынили. Однако, как утверждают супрацовники безопасности, у Национальной библиотеки Беларуси уже лежать несколько каштовных старосветских книг, нелегально придбанных и все же вывезенных летость из Вильни. Галоўным удзельнікам кантрабандавай махінацыі з вывазам кніг газета літвос рыдаш называе былога дарацу беларускага пасольства васяля жлудку літоўскія ўлады планавалі абвесціць яго персоную нонграта і выслаць вільні аднак тады міністр замежных справаў альгердас саударгас прапанаваў трымаць інцыдэнт у сакрэце на гэты конт що ж давялося даваць тлумачэнне паслу беларусі былому міністру культуры Яўгену Вайтовічу, які растлумачыў, што выкрадзеныя кнігі засталіся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і трапілі да нейкіх невядомых спонсараў. Тым часам дыпламат жлудка паспеў атрымаць прызначэнне ў Маскву. Аргумент у тых, хто незаконным чынам вывез кнігі з літвы, будзе гэткі. Літоўцы адабралі ў нас вільню, чаму нам не пакрасці іх усё, што можна апраўданне злачынства вышэйшымі мэтамі лёгіка тэрарызму напрыклад чаму не захопліваюцца закладнікі літоўскіх ці польскіх грамадзянаў і не патрабаваць за іх нашыя скарбы з музеяў і бібліятэкаў чаму не ўсё ж для беларусі але чаму няма жадання найперш прывесці ў парадак беларускія архівы бібліятэкі музеі Чаму ў менску не знайшлі магчымасцяў, каб законным чынам выкупіць камплект кніг з карыны ў лёндане? у тым і рэч, што гэты рэжым са сваімі паслугачамі не можа дзейнічаць законным чынам. Нават калі ў яго ёсць іншая магчымасць, ён усё ж абярэ незаконны шлях. Гэткі нечаканы віленскі інцыдэнт, на жаль, усё ж толькі маленькі фрагмент ужо добра вядомага вобразу РБ. Пра тое, якіх і колькі кніг было выкрадзена, газета Лтуос Рытас не паведамляе. Аднак можна меркаваць, што яны будуць недаступныя ні беларускім навукоўцам, ні тым больш народу, Таму што легалізаваць іх немагчыма. Паколькі гэтая справа выйшла на паверхню, літоўцы не пашкадуюць ні сілаў, ні часу, пакуль не вернуць назад кнігі, якія яны ўважаюць і за свае нацыянальныя скарбы і будуць нагадваць пра гэта на ўсіх перамовах апаляваць да Еўропы і рассіі. Кнігі будуць вернутыя, затое міждзяржаўныя адносіны сапсаваны. Справа нават не ў чынавенстве, якое мала розніца ва ўсім свеце. Зараз беларускім навукоўцам будзе цяжка працаваць у вільні, бо ў кожным можна падазраваць злодзея і не пушчаць у архівы ды бібліятэкі. Цяжка будзе пярэчыць літоўскім мытнікам, якія будуць шматкроць пільней трэсці нашыя багажы. Цяжка будзе растлумачыць калегам журналістам, гуманітарыям ды нават звычайнаму чалавеку. Чаму адукаваныя людзі з Беларусі, дыпляматы і навукоўцы, а без іх не абышлося, паводзілі сябе менавіта гэткім чынам. У складаным становішчы апынаюцца сёння віленскія беларусы. Праекты аднаўлення беларускага музею, стварэння беларускага архіву бібліятэкі сёння пад пытаннем. На іх трапляе доўгая цень букіністычныя афёры як і на ўсю тутэйшую беларушчыну ўжо даўно паклаў свой цёмны дзень менскі рэжым. Сергей Харэўскі распавядаў пра подзвігі беларускіх букіністычных тэрарыстаў у літоўскіх бібліятэках асабіста мяне засмучае тое што гаворачы пра вобраз беларусі які ствараем ёй мы самі непазбежна збіваешся на адмоўныя прыклады у цэлым жа беларусаў не абыходзіць якое адлюстраванне іхнай краіны убачыць у іхных вачох замежнікі такую непрыемную выснову зміцер бартосік вырашыў падсаладзіць расповедам пра заезджага расейца які прыбыў у менск па мазы вядома парушынка ў чужым боку выглядае большай за бервяно у сваім неяк мне давялося выслухаць безліч камплементаў на адрас беларусі і беларусаў ад аднаго маскоўскага кіроўцы перагоншчыка Ён прыехаў сюды, каб забраць набыты ягонымі гаспадарамі мас. Па атрыманні машыны маскоўскаму госцю захацелася разняволіцца, пакаштаваць беларускага кахання. Час быў самы прыдатны 23 гадзіны, І москвіч, узяўшы таксоўку, паехаў па Менску, прачуваючы незабыўную беларускую ноч у абдымках адной з прыгажуняў, ад колькасці якіх на менскіх вуліцах расійская галава пайшла кругам. Запрашэнне да раману ў расейца не адзначалася тонкасцю. Спыняючы таксоўку, ён высоўваў галаву і крычаў сваёй абранніцы ледзь не на ўсю вуліцу адну толькі фразу: « Эй, тракт, пайдём, Не тяжко было отгадать реакцию непродвинутых менских девчаток на такую стыльную московскую прелюдию. Помотавшись без вынику по улицах чужой столицы, да покинувши менскому такси сумму, за якую можно было бы спокусить бодайше Херезаду, сбендеженный москвич накировался на свою стоянку. «Але что они все робят на улице?» – запытал ее у таксиста на разведание. «Гулять!» – отказал той. «И все?» – разгубился московский гость. А першай гадзіне ночы загадкавая блин краіна. Гэтую фразу загадкавая краіна. Масквіч будзе паўтараць да самага ад'езду. Вы не разумееце, у якой чыстай краіне вы жывіце. У вас же школьніцы газоны граблямі капаюць на свае вочы бачыў. У нас жены на трасах па чырвонцу стаяць, а граблі падзеі за сотню ў рукі не возьмуць. Ён пакінуў Беларусь з няўцямнай усмешкаю на твары, так і не паспытаўшы беларускага кахання. Павёз у свой десятдалярвы рай светлыя ўражанні ад загадкавай краіны, разгадкі пакінуўшы мне. Я так і не зразумеў, цешыцца мне ад гэтага савецкага саю за глазамі зарубежных гасцей ці не. З аднаго боку, канешне, добра, што нахабнаму ўсходняму госцю тут не абламілася а з іншага я ж ведаю кошты гэтай чысціні. Калісьці, дарэчы, мне вельмі хацелася выглядаць сапраўдным іншаземцам у вачах менавіта расейцаў. Для беларусаў думалася толькі рассея можа служыць лепшым і агромністым люстрам нашай еўрапейскасці. А перад кім жа яшчэ казыраць рэшткамі готыкі ды барока, гістарычнай спадчыны вялікай літвы і рэч паспалітай. Урэшце-рэшт, шляхетнымі дамкамі, заходнімі аўтамабілямі ды добрымі зноў жа ў параўнанні з расійскімі дарогамі. Але большасць маіх суайчыннікаў захацела растварыцца ў гэтым люстры, ці то схавацца за ім. Толькі атрымалася наадварот. Для расейца я стаў іншаземцам, ды радасці ад гэтага не паболіла. У ягоных вачах я, напэўна, выглядаю адданным вырабляльнікам танных мазаў якога можна па-сваяцку паляпаць па плячы, маўляў, хорошая рэспубліка, бедна, но чыста, і кіраваць у сапраўдную Расію без местных страннасцей. Для еўрапейца ж я так і не стаў сваім. Але еўрапеец нарэшце заўважыў мяне, дзякуючы чырвонай пляме не майго сцяга. Памятаю, з якою крыўдаю распавядаў мой сябра бізнесовец пра тэлефонны звонок з далёкай Эстоніі. Эстонский фірмач, зацікаўлены ва ўсё тых жа мазах, удосталь даў волю свайму достепу з нагоды такой чудесной республики, на которую весь мир смотрит с надеждой. Включайте факс, отказал сябра. Хо, в вашей республике даже факс есть, донеслся без пяти хвилинов Европы. Але сябра даремно крыўдаваў на свайго балтыйскага калегу. Нас павінны не любіць гэта лепш чым поўная адсутнасць цікавасці можа хоць гэтая непрыязь паслужыць беларусам нагодаю для зацікаўлення самімі сабой міцер бартосік спрабаваў затуліць праблему адмоўнага беларускага вобразу адмоўным панарама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у такія краіны звычайна не выклікаюць негатыўных эмоцыяў. А прыёры замежнікі ставяцца да такіх краінаў і народаў хутчэй сімпатыяй, чым абыякова. Усё ж прыемна адкрыць для сябе штосьці новае добрае, чым новае благое. Нямала папсаваў імідж Беларусі сённяшні кіраўнік РБ. Ягоная рэсаветызацыя памалу адбіваецца і на нашым вобразе ў свеце напрыклад на нядаўнім кангрэсе еўрапейскай асацыяцыі журналістаў у варшаве ва ўсіх дакументах імя нашай краіны пісалася ўжо неяк беларусь і нават неяк бяворущ а як беларуша як за савецкім часам журналісты з португаліі бельгіі швецыі уважліва слухалі пра закрыццё газет і іншыя антыдэмакратычныя акты ўладаў у А нашыя эстонскія калегі на поўным сур'ёзе спыталіся ў нас, колькі сёння журналістаў у Беларусі сядзяць у турмах. Мы адказалі, сёння сядзяць пераважна прадпрымальнікі, а журналіста ніводнага. Як ніводнага журналіста шчыра здзівіліся эстонцы. Рысу пад сённяшнім вобразам Беларусі падвёў на тым кангрэсе славуты польскі інтэлектуал, рэдактар газеты выборчай Адам Міхнік перад тым як даць слова міністру друку спецыяльна запрошанаму з менску міхнік распавёў португальцам ды бельгійцам пра беларусь гэта цудоўная краіна якую мы палякі вельмі любім сказаў міхнік Таму мы ставімся да Беларусі з вялікай увагай і моцна перажываем, калі там нешта ненармальна гэта краіна якая дала свету пісьменнікаў василя быкова і алеся адамовича які напісаў славуты нарыс вандея перастройкі а таксама сакрата яновича які жыве ў нас у польшчы і касю камоцкую італьянцы з нарвегамі акуратна занатоўвалі гэтыя прозвішчы ў свае нататнікі заўтра яны напішуць у сваіх газетах пра цудоўную краіну і яе выдатных творцаў Адам міхнік ведае Беларусь неяк не горш за сярэднестатыстычнага беларуса. У свой час ён зрабіў інтэрв'ю з лукашэнкам, якое называлася савецкі беларус. Аднак зборны вобраз нашай краіны, які з падачы метра пашыраецца ў свеце, здаўся мне новым. Васіль быкаў, якога многія ўжо намінавалі на нобелеўскага лаўрэата, але сядамович, які быццам і не паміраў, бо сам час у Беларусі ад'ехаў назад у вандею сакрат Янович магчыма самы еўрапейскі з беларускіх творцаў ці нават заходнеееўрапейскі кася камоцкая нарэшце і чалавек майго пакалення з'явіўся з пасярод даўніх і даўно шанаваных імёнаў такая новая іерархія ці не ўпершыню пазначылася калі василь быков згадзіўся надрукаваць сваю кнігу ў выдавецтве наша ніва прычым не савецкім правапісам это значыць працягнуў руку маладзейшаму пакаленню І вось цяпер кангламерацыя прадстаўнікоў розных пакаленняў агучаная міфнікам для прадстаўнікоў усёй еўрапейскай журналісцкай праціі. Гэта таксама вобраз Беларусі, але не бытавы, а інтэлектуальны. Усё адно як можна казаць пра стэрэатып насупленых ангельцаў, а можна пра Англію з Шекспірам і Бітлз. Гэткім парадкам паступова прамалёўваецца і Беларусь беларусы цудоўныя людзі яны ідуць зваротным шляхам у сацыялізм іхныя найвыбітнейшие Вялікая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.